Gerota gero eta gutio uh, eh, txemaiten ditugu horrezkatzeko eh, jendeak eta zaila dena da gero eta gehiago xaharrak sartzen direlaik uh, eh, lan pizua, pizua da azken, azken puntan heldu dira bakizu uh, ez hil zorian baina uh, olako uh, kasuak baditugu uh, hil zorian dinak eta, eta etxen ez direnak gehiago eoiten al gero eta ere badira aizemer uh, eh, delakoan uh, dutenak eta aski zaila da horien uh, horietaz okupatzeko.